Beginner for sure, beginner for sure, beginner for sure, beginner for sure. See ya underground, see ya underground, see ya underground. Woke up this morning. Beginner for sure, beginner for sure. Nah. huh? I'm not feeling you dogs at all. Undertaker, choker, grab your neck and I'll drop you all. Michael Jordan with the ball in the net, I dunk you all. I'm like the Pope with these verses, I give no fucks at all. Ask my ex why there ain't no problem I couldn't solve. Jehovah's Witness with the doors, nigga, I knock them all. Treat these rappers like my sons, nigga, adopt them all. Teach you a lesson, take you to school, nigga, and drop you off. Cocky bad chick, you ain't getting no cock at all. In your mouth, the only time a nigga will drop the ball. Let the government fall. Really though, fuck about the law. Let me tell you about some niggas that you don't want me to call. I know street niggas, discreet niggas that will beat niggas, treat niggas like pinpools and pop them all. They will bleed niggas. In your life, no cops involved, leave no evidence. Really, my nigga, the Glock's dissolved. Bang, bang, shoot you dead. They send your body to your mama as a souvenir. Like it's a game. To them, it's like truth or dare. And if it's dead, there ain't nothing you can do from there. Except a dollar. What you want is fucking dollars that we want. Danny got snake man, make you swallow with the blunt. Cap City got me, I got my butter in the cut. Gotta gutters in the dust with my butters in the front. Excess all with your cunt. So bavala nga my stance. Sibavalele nga pants. Leloka lelela fat. Said it in Afrikaans. Pussy crazy. trainen je kan en die names waren die ook. Galemella lenyat. Come to my casa, Oza. The brass got the juice, the brass got the loose. I said come to my casa, Oza. The brass got the roots, the moss got the fruit. Come to my casa, Oza. The tiny got the cooks, and ugly got the hooks. So you can come to my casa, Oza. Yo, we got the loot, but yo, we got the crook, crook. So you can go, go, go. Water, come into uh. my, ah. come into my gas. Yeah. Water, come into my, come into my water, come into my gas. Water. Michelangelo's brushes touches the canvas, it comes to life. The son of Christ. Every verse I write is with a bloody knife. I'm dynamite, a dog that bites, copycats and prototypes. You a socialite, that's the reason you can't control the mic. So fuck a social life. On the corners is where I chill on. Rappers want beef and I'm hanging them up like Bolton. You just a pansy man and a pussy with granny panties. Don't call me fam or family, keep it clean like Handy Andy. I'm like Sonic the Hedgehog, quick to give you a headshot. I bust a rhyme with dreadlocks, get the door like a Kellogg's. We sexing out the wedlock. and baby made the bedrock. I have so many bitches you would think I got the pet shop. Rappers need to get jobs and stop saying they slept on because we hear their songs, but it's softer than the aircon. Your CD's being stepped on. It's right to be this dead wrong, cause I'm a motherfucker and I just met your stepmom, so fuck the next song. Let us ride to the end. Go tell your friends, yell liars. This is cop starts revenge. Cause I've got more bars than psychiatric infirmaries. You get murdered internally with no doubt or uncertainty. You as plastic as surgery, exaggerate like hyperbole please learn from me like a bursary. You get burnt like it's tertiary. Cause fees have to fall immediately, urgently. Verses are written perfectly. I just killed you with courtesy. CPG. Come to my castle, Oza. The bra's got the juice. The bra's got the loose. I said, come to my castle, Oza. The bra's got the roots. The ma's got the fruit. Stigay, come to my castle, Oza. The tiny got the cooks. And ugly got the hooks. So you can come to my castle, Oza. Yo, we got the loot. But y'all, we got the crick crick, so you can. Come, come, Woza. Come to my, come to my, Woza. Come to my, come to my, Woza. Come to my, gas, gas, gas, gas, gas, gas, Woza. Yes, welcome to Ipigi Nefosholo Extra no Sub Malwela Mo Space. yes come to my kasi come 16 June 2016 bafethu siyaphinda futhi le ipiki nefosholo extra no sub malwela niyazi bafethu vandag eh nginiphathele enye i-episode ejam packed kodwa namhlanje asinayo i-guest ngizobe nginitshele ngokuthi phela kuzobe kwenzakalani ngey-16 zikajuni la emlodo kaslame is the youth art festival bafethu ngingakachithi isikhathi awuthi ngo ngokutshela ukuthi ngikushaya ngengoma ihamba kanjani ngokushaya ngo-pretty ugly uhamba no-youngster bathi come to my kasi indeed bafethu ngithi come to my kasi emlodo ekasi lami uze kwi-festival amathikithi are-out um eh, awuthisiye ey'ndabeni ngizobuya ngokutshela kahle ngokuthi le festival ingani and izoba i-includani and why kumele ube da bona ngiyakupromisa this year you have to be there or uzobe uluze big time yangifrostana kwamanje awuthi singene endabeni sizwe ukuthi kwenzakalani ezweni le-hip hop let's go re go tlisetsa ditaba re tlhetlha ka dithaba re nyaka tsebo ka hip hop ya mzantsi ka bophara Shidi rifetsa berre lume ya tse ke ditaba yes tse ke ditaba tsa big nefosholo extra eh ucasper newvest no-aka banominathiwe for i-best international act africa kuma-bet awards basekwistory sethu asilandelayo utumi udrophe amajoint ayi-2 i-diamond walk ne-big dreams bafethu siyazi ukuthi utumi bekasendabeni futhi ngoba bekathi yena ubest kodwa thina zelanga la ipaparazzi kwesinye-ke istori esilandelayo bafethu siney'ndaba ezibuhlungu phela last week sibone ku-announce ukuthi u-intro flame sekashiyile bafethu ngako-ke lokho sithi eh may his soul rest in peace silahlekelwe omunye futhi wama-artist la kwandebele empumalanga bafowethu introflame uke wasubmitha naye kwi-volume 1 yakwandebele mixtape ya kwandebele hip hop mixtape volume 1 eh baseke kwistori sethu sokugcina uunique upso ahamba nogizmo notape bazodoroba isingeli yabo ethi food chain ngomhla ka-24 may if uyilalele sewudlilile umhla ka-24 may ungakhathazeki nzobe ngokushaya ngayo le track kule episode yilezo-ke indaba besiniphathele zona namhlanje bafowethu lo usap malwela neendaba zepiki nefosholo masihlangane futhi next week or this week ithi ngithi asihlangane kwenye episode futhi lezi iy'ndaba zepiki nefosholo nosap malwela asiphumeni kanje ge e le tsebe re lomile re leboga le kwele tsebeke di fedile go sa utlwa go fadile thobela ke tsone tse ditaba ya yeah, I'm picking up for sure young brother born in a ghetto. Love his mother so much, so food fellow. Hello, you wanna hear the real do connect? Scuba stash, go to a show, feeling super fat. Yeah, my crew is there. We gonna party all night, no fights. I'm right with my boo here. Let's get it going, beer bottle, keep showing. Group of niggas at the back, cipher heave, pouring like. Patch, patch, patch. That's how the beat going. A proper introduction to those who don't know me. Shake hands and I break my girl with my homies. I'm OE. Enough to know that's how it's gonna be. So I smoke guns, get drunk, and see a zombie. I'm sorry. I talk about it cause you know the cops see. High every day, even heaven with a drop. Yo, what you want? What you want? I gotcha, I gotcha. What you want? What you want? I gotcha, I gotcha. What you want? What you want? I gotcha, I gotcha. What you want? What you want? I gotcha, I gotcha. What you want? What you want? I gotcha, I gotcha. What you want? What you want? I gotcha, I gotcha. What you want? What you want? I gotcha, I gotcha. What you want? What you want? I gotcha, I gotcha. The first verse hit the crowd. I'm not done performing, but I'm back with my crew where the guns are snoring. No shots. Playboy bunny to low cut, take it straight to the head. Young sip, I don't blood. The night is still quite far from ending. Think I'm broke out of prison, how my bars are bending. Huh? Riddle me this, I can riddle you that. You see the show, they looking clean, trying to get a crew back. I'm kosher, chilling on a cloud like a pay bro. Silly nigga skimming on the child with a gray bra behavior. Get it all together like a stapler. Crush a hater, run out of weed and call his name on. Putty goes on. You know we keep it nice at night, no fights, so nobody goes home. So buddy rolls on. No, no, but don't let your go pop a lock, or you will see Bacardi go. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. And you're part of me, I wanna make make a toast. Peace to the kid, mass engineer, soul in the flow. Now we got it out the way. One more thing I wanna say: life is the same if the man in the mirror don't change. Chase a dream before you catch it. Let me intervene like a nightmare. Might clear, hear me when I speak to you. I'm from the V Buddha. Uh, homie, don't get it twisted. I'm young, black, and gifted, and I've seen too much. Brotherhood, stay good for my hood. Take 'em all to the top, and I do it if I could. Least I could do now is put 'em on the map. Feed sack, mad relevance, secure it in the rap. Let alone production. production. The speakers keep thumping. How could it be? There's gotta be a little be something. I told ya, we march harder than a soldier. You too scared to leave, let your local head hold ya. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want, what you want, I gotcha, I gotcha. What you want. what you want, I got you, I got you, what you want, what you want, I got you, I got you, what you want, what you want, I got you, I got you, what you want, what you want, I got you, I got you, what you want, what you want, I got you, I got you, what you want, what you want, I got you, I got you, what you want, what you want, I got you, I got you, yes. Your local head bafowethu uthi I got you. leyo track ithathiwe kwi-ep yakhe ithi the diet ep engifrostan your local head urepresenta i-cape city ne-the triangle bafowethu if izinto zihamba kahle kungenzeka le out ibe khona ku-the youth art festival okay awuthi ngokutshele kancane-ke nge-youth art festival bafowethu i-youth art festival eh ifestival eyaqalwa urodrick nations ngeshwa-ke namhlanje asinaye istudio kodwa sizofika isikhathi sokuthi sikhulume naye eh this festival yaqala 3 years back ya yaqala mhlambe yayine attendance of about 100 eh, to 150 people then yaphinda futhi last year bekuyi second year yayo this year it's the third year and we are going big because this year ipiki nefosholo ipartner nayo no-rodrick nations futhi iyapartner ne nekhulisa social development yangifrostana so this year sizobe kunama-activities amaningi sizo-includa idrama sizo-includa izulu dance sizo-includa sizo ipansula dance sizo-includa i-hip hop dance sizo-includa ama-performance from ikwaito house to hip hop niyazi bafethu eh sizabe sishowcase italent ekhona la kwaNdebele i festival ingabe ithi Moloto Youth Art Festival kodwa kahle kahle it's kwaNdebele in fact Mpumalanga Youth festival yangifreestyle ukuthi yenzeke emlodo nokuthi igama layo lokuqala ithi melodo lokho akusho ukuthi eh nensi basempumalanga bangathathi ipart eh nesiyabonga kibo bonke abarequeste ukuthi babe yipart yale Eh, yale festival bafethu le festival njengoba siyenza this year imotho yakhona ukuthi anyeke sime ukuthi ugovernment asenzele izinto sizosiphushela zona thina yangifrestana ingakho ke this year si include imarch so imarch ya this year this year kuzoba nematch izoba nama like izoba na na na nama starting point awu 2 eh esokuqala sizoqala from kwaMongwe siwalke to ematimba or best sports ground baseke enye ipoint izobe iseclinic so all in all abaseclinic bazothi mebesuka nalabo abakwaMongwe basuke bayohlangana kuphi ematimba sports ground baseke kusha ingoma bafethu njengoba besengishilo-ke amathikithi available 20 bucks ungacontacta uthula van vake kufacebook ungacontacta u-mj smalls kufacebook ungacontacta u john the poet himself kufacebook or ungacontacta mina usap malwela more spacing or ucontacte urodrick nations bese uzothola-ke amathikithi wakho 20 bucks bafowethu eh kunabanye-ke emahholini wabo babeka amanamba ukuthi ukwazi ukumbhelela in fact uyayifuna yalifuna ithikithi bafowethu into enginipromisa yona this year ukuthi it's gonna go down it's gonna be late yangifrostana sifuna ukulayitha omunye umlilo ongakazi ubone bafethu ngoba le impumalanga imloto i-cape town i-gauteng bona maningi ama-performance aphuma ey'ndaweni eyi-different so nginxusa bonke abantu ukuthi bazwakale nawe if uphethe le podcast ngiyacela idlulisele phambili ukuthi omunye naye ezwe ukuthi kuzobe kwenzakalani la emlodo ngeyi-16 bafowethu lena ipiki nefosholo kanti kwi-episode yanamhlanje ngizobe ngintshela kancane nge-youth art festival kwamanje awuthi singene kwi-feature yethu ebathi zidlana uboya angazi-ke ukuthi namhlanje zihamba kanjani kodwa niyazi new school versus old school underground versus commercial zulu versus ndebele english versus africans uyazi sizoyitswaka le nto kancane kancane sizobona ukuthi okay itheme yeviki lelo or that particular episode kuzobe kuyini okwamanje ngifuna ukukushaya ngezinye ngamanye ama-track wama-out akwandebele so it's kwandebele versus the world <laughs> kwaseke abantu sebakwandebele bazosizwa omunye ophuma ePortchefstroom eh, so athi singene kuleyo feature ngizobuye ngikutshela kahle ukuthi ingoma zihamba kanjani base ngiqhubekela phambili ngikutshele nge-the youth art festival nokuthi if ufuna ukuthatha if you want to take part hey, sisiyalwela sikhuluma ne-english if ufuna ukuba ukuba iphathi yale yale ya if ufuna ukuba iphathi yale festival bafethu ngizokutshela nakhona ukuthi unga ungasithinta kanjani ukuze nawe uzothatha iphathi ungathatha iphathi as a performer ungathatha iphathi as eh, eh, umuntu ozothengisa ungathatha iphathi as a eh, spectator umuntu ozile nje bafethu yazi enye into engifuna ukuyitshela ngayo le festival ukuthi phela this time akusekho isidingo sokuthi abantu baphume baye emaphakeni le kude bayolima wabesifazana no no no no no no into emele uyenze nje ukuthi wena nge-16 uzilungise if ugqoke iyinifomu yakho shaya iyinifomu yakho ugeze 12 o'clock sikufuna lapha ematimba siyasha biki nefosholo youth art festival submalwela roderick everyone siyakumema kwamanje awuthi siye kuzidlana uboya let's go It's my life, nigga. Shit. Skid it, skid it. Woo. Yeah, for life. life. Ah. Woo. Yeah, for life, nigga. Life. Woo. Yeah. Yeah, for life. That's for life. Woo. Woo. Yeah. Just to skeleton. Oh. Uh, Ever since a young ecstatic, I was never really much into starting. Put me on a mic and you see something. Yeah, my life's choices got me opened up and the flow erupt. Say that's buckle up. I'm about to take off like a rocket launch. How did I get this far? Only Lord knows I'm the dancing streets of my heart and now I'm here. Can you smell the rubber fears in the air? Killing on fools, but I started with pens. Ask me what happened, I tell you it's God. Dreams coming true, that's gotta be a high. All I see in my head. His my name in the sky. Don't wait long, work and I told me the guy. Come down, I see she see that's my reply. Shout out to my melody for the drive. So never strive. Her better love, that's what it's all about. I've been addiction since I was a child. This is my life, I'm just to get hard. I swear on my mom. I swear on my mom. This music is all I know. Pause with the drama. So pause with the drama. I'm just on my come up, so. That's for life. No, that's for life. Uh, Cause it's my life. Hey. Cause it's my life. Oh Lord, only you know my flaws. Nigga, the way you treat me knocking on my door. Uh, so it's back to the roots for the dough. Uh, give it to them, I can tell them one more. Drastic style, I keep it going till the morning. Uh, that's for my lady friend. Yeah, like tennis, she's open and she keep a nigga hoping. Uh, even all of this shit is overwhelming. Uh, that's my life. Yeah, I've been on stages suppressing faces with zest on the beat. It's murder cases like, yeah, nigga. So it's back to basics, so I just erase it. I have a kid, so there's someone to live for. Gotta go get it, then that's what we live for. Smoking and smoking, your boy getting lifted. Stressing and stressing, this life so depressing. Gotta be strong, gotta continue wrestling. Show them what you made up, remove the curtains. Never uh, bang on your speakers, that's me and my nigga. Even though we got a lot of shit, we gotta figure. Still capable to pull the trigger with the music for the masses. Uh, uh, do you feel a nigga? Do you feel a nigga? Ah. this for life. Uh, Cause it's my life. Hey. Cause it's my life. Hey. Special Extra with your boy Sub Manuela Mo Space C. The beat chef going ah. down, going down straight up. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yeah. Ah. I'm in the vibe on the niggas and the vibe on the niggas. Ah. I'm on ah. top of the food chain. Don't give a fuck what you say. I'm in the vibe on the niggas. I'm on top of the food chain. Don't give a fuck, that's why I'm grinding, I'm grinding. All these flows ain't new, hey. All these hoes for a new date. Yeah. All these niggas by new face. Booty is ready for the stew play. Mirror game with a suitcase. Feel like throwing a bouquet. Ah. Give me that drums that Drew play. For the instrument ah. do play. Guess who's back on the food chain? All these beats on the new flame. Yeah. Talking about girls that I do crave. Nima is the girl like a mainstay. Nima is the girl like a mainstay. Oh, uh, maybe I'm too late. Oh, uh, maybe I'm too great. Dropping my name, you're too brave. Oh, uh, my nigga, you stupid. They keep saying they are the best. I ain't saying they anything less. I'm asking if they up for the test. Wait, they're preparing yeah for the last. If numbers don't lie, then I am the best. I know I'm blessed, don't bring out the past. Don't wanna know if I'm better than your ex. Tell them you're already dumping your I'm next. I'm in a ride for my niggas, in a ride for my niggas. I'm on top of the food chain. Don't give a fuck what you say. I'm in the ride for my niggas and the ride for my niggas. Eh? I'm on top of the food chain. Now I'm wallin' in, throw a buzz into the trash bin. About to tell about where I've been. Harder to get you, harder to do this. Remember back then when we was looking like we losers. I was hopeless when my baby died. Cause I had planned to be the best there. Baby mama said, I know that you said, but I can't stay. We have lost what we had. I said, what? Do you know what I'm going through? Who you wanna go to? What you think I'm going to? We nearly had a baby, but I guess I never had your blessing. Cause the day that I went out to find you, babe. Now remember the night that we made what we lost or that we made what I lost. I had you morning till the morning. Now look at me, I'm here morning. Hope you learn to keep them close. Don't open them to be happy. What we did was a mistake. That luckily never happened. Here I am, coming alive. Man, I wish my son was alive. I'm in a ride for my niggas and a ride for my niggas. Eh? I'm on top of the food chain. Let me fuck what you say. I'm in a ride for my niggas and a ride for my niggas. Eh? I'm on top of the food chain. Don't give a fuck, that's why I'm grinding, I'm grinding. your school. Get it! course, I'm who knew that I would be here. And things have been a little different since they let me the air. And if I'm ever gonna make it, then surely this is the year. Cause if I make them feel anything, then it's probably fair. Ever since they seen your boy, yeah, boy, you do. I get the feeling of something that they ain't used to. I'm never planning on failing, cause that's your route too. I gotta show them it's possible, cause it's crucial. Been taking my own time, been planning my own ground, blame it on my hometown. That's just how we do. looking up to me. They say she been trying to be as big as you can be. Focus on the music, keep your head up out the streets. That's why I keep dropping verses dead up on the beat. Now where's the love and respect? Seems the only thing they after is cash and a check. But this dirty dance that you're doing is sadly lacking a step. Protect your neck, disrespect, and I might have just stepped. I learned from dope dealers, now I'm a hope dealer. Sacrifice like you're not fit, fit, there's no thriller. So hella, so thriller, you're not so chicken, so. So you're gonna scream, I put you when I open the slur. never said a word that I won't stand for. Don't get it twisted, Dwana, this is what I planned for. I'm never settling for less, I'm always putting in the work and I do it the best. What? work, work, work, work, work, work. Yes. Uyazi uyazi uyazi sidlana umoya bafethu ngiqeda ukukushaya nge-new school bafethu ngokuqala engakushaya ngengoma ka-drastic stele athi for life ngalandela ngo-unique upso ohamba no-shady gizmo notape bathi food chain base ngagcina ngosipho the gift at work work work work work work asipheli umoya siyaspana mchana uyazi le kuyona ipiki nefesholo yi-episode number 27 kanti kule episode sizabe sikuphathele iy'ndaba ze-youth art festival bafowethu awuthi ngiyibambe khona lapho singene kwi-old school base sobuya sikhulume nge-youth art festival lo usub malwela mo space kahle kahle awuthi ngokushayela yona ngejingile uyizwe ukuthi ngubani amfreestyle let's go yo yo you tuned into Bigile Fashion Extra with your boy Sub Malwela mo space The greedy genius the face of the greedy genius Now and so many wish him death, only a few wish him success. Before we eat, we speak grace in the face of those that try to disgrace. In this place, fortune and losses, we see their foot for thought as a distaste. Thus, cow will always milk the stout. They say we will fail, since we banking ten times what they dream about. Think about it, might do something, something about it. Like giving you nightmares for your soul to peep this. I walk in different stumbling blocks that build castles to rise like stocks. I heard y'all sheep, since I'll need a flock, cause I wreck it when I smash It's like Sampras, the Olympia, verses of Corinthia. The structures are molecular, singular, perpendicular to your simply or binocular. So watch me from a distance and try to measure success. He does things for a reason. Speak to your state of mind to commit high treason. People say he's changed, and I say so did the season. So spring out of control and contort your reality until the sound distort discourse. I never really like most of these disc jokes. I wish the toilet was closer to the booth. I would have been pissed off People say they wonder what would happen if we took his face off. Greed, that's what will happen. We rockers, meeting as conquerors, so that's cold crush. So hold up, don't trust, miss us, discuss, we plush. Make your blood rush, I'm plural. It's never business as usual. Take me never ever casual. I'm hanging off God's strings, I'm his puppet. If I had to fall, the rep economy simply kid will be affected. Fact not fictional. Young you rappers, this is a subliminal. I'll entertain you simply when you get lyrical. The granary, sobriety, the clarity, embezzle me, taking and gut it flights annually. We grow it manually and then we sell it profitably. With the profits to our profits, we never speak, never aim to please. This is the face of greed, greed, greed. down <laughs> the dialect here. R.I.P. Big L. The language in South Africa, the township, Bingo. Oh. yo, hola, how's this? Who sent my outjes? Echt life is too slow, same as 6 and 9 Such so ungover is Megasi, my hold for life I can't stop it when I check on the 411 What's going down? And shit is just crazy like that Marketing is job seeking, big house is the mansion While cuckoo is the shag, double up in short cars 99 is straight talk or doing it live and direct Grand grand, it's the crux of the matter, what matter, what fact Jacket is 10 bucks, some calling it the tiger Chalk is 20 bucks island in the lot. Clipper, all 50s, we're calling it the beacon. One meter is a meal, deep is J fluid. Parcel is a cargo. If you crew, then you coward. Staring is anybody who never dies in the movie. Chappis is bubble gum, bangle is bracelet, chain is snack lace, cherry is girlfriend. Hot stuff is brandy, whisker, cognac, bubble is hangover. Cordoba is the man, China's Asian, Jananas Indians. China was a friend, dumb dumb is fucked up. Chips with bread to fries, some call in the sacks, four five for sure. I'm blowing the max, airbags, it's big belly, built on it's Biff Jackie. For seconds bars off, Popeye is just a two. Or oh, you take me for a fool. If you talk a lot of shit, then you're full of six nine. Plastic backers, checkers, I'm sure it's maybe. Long builder, miss flash, cooking all his fish oil. Boss is just a guy who never dies in anything. Bastard is stupid, puffs is make up. Scooter is any part, Rama is margarine. Robot is traffic light. lines. Rock up when we arrive. Blind is just a good, though you doing it the best. Smart is beautiful. Stumpy was very short. In most it was my kid. Screws Bob is when something is true is gone. Vaseline is wax. All just stop, stop. Doi doi's protest when shit is fucked up. Apollo is the street light that's shining up the rod. Toadies got gas while cops is four tracks. You know the dialect of the heritage tape. It's just back to the future with the township lingo like. Woo! beginner for sure. Beginner for sure. Beginner for sure. Beginner for sure. Siya. Yeah. Uh. The devil said he'd give me riches. I told him talking cheap. Put a rollie on my wrist and a honey in my jeep. All the power of the world that my soul can be for keeps. And a tower full of girls as I tell him kiss the ring. So my soul for the crown and the robes for the kings. Sold it for the clothes and the ends, the gold. in the chains. Uh, sold it for the girls in the bins. Uh, top down, rolling in the six. What happened to my friends? Been a minute since I visited the crib. Uh, kicked it with the kids, give my baby moms a kiss. I can help it, it's the business that I'm in. Get it in. It's all about the dividends. Get it in, uh. How did I get so cold? How did I get so cold? I don't even know. How did I get so cold? How did I get so cold? girl stay frontin'. I'ma be drunk in a whip, and I don't really care about nothing. Kids stay frontin', I need to get out of my crib, and I don't really care about nothing. Girl stay frontin', I'ma be drunk in a whip, and I don't really care about nothing. Kids stay frontin', I need to get out of my crib. I don't care about the party, I'm in the Jeep relaxin', backseat action, ass be clapping. ain't speaking my language. Sleep on money, keep money in the mattress. Cheat on honeys, cause my honey is a ratchet. I don't know what really happened. I just turned cold the minute I started rapping. Began it as a passion, I was all about the cash. I don't care about them honeys, I don't care about them hoes. All I care about is money, all I care about is gold. Killing all of these rappers, that's the reason that I flow. How did I get so cold? How did I get so cold? I don't even know. get so cold? How did I get so cold? I don't really care about nothing. Girl, stay frontin'. I'ma be drunk in a whip, and I don't really care about nothing. Kids, stay frontin'. I need to get out of my crib, and I don't really care about I know, but I don't know. So busy trying to find a secret to the code, I might have lost a couple pieces on my soul. I doubt it though. You see me moving fast, you know I like it slow. She say she got me, so come and get me when I'm alone. She know my level, kissing me when I see her. Thinking of Sarah Marley, killing it in Korea. I'm. Um, Switching women like switching careers, and I don't hang with my friends, I hustle with peers, dear Lord. I'm telling her she a keeper. I'm trying to score, don't tell me about a keeper. But how did I get so cold? How did I get so cold? I don't even know. How did I get so cold? How did I get so cold? I don't really care about nothing. Girl, stay frontin'. I'ma be drunk in a whip, and I don't really care about nothing. kids stay frontin'. Y'all need to get out of my crib, and I don't really care about nothing. Girls stay frontin'. I'ma be drunk in the whip, and I don't really care about nothing. Kids stay frontin'. Y'all need to get out of my crib. I don't really care about nothing. Girls stay frontin'. I'ma be drunk in a whip, and I don't really care about nothing. Kids stay frontin'. Y'all need to get out of my crib, and I don't really care about nothing. Girls stay frontin'. I'ma be drunk in the whip, and I don't really care about nothing. Kids stay frontin', y'all need to get out of my crib. I don't really care about nothing. And I don't really care about nothing. Revolution. Revolution. bhekile fosholo bhekile fosholo this episode sikhuluma nge-youth art festival bafowethu qeda ukukushaya ngey'ngoma ey'hamba kanjena ngokuqale nge-first degree ka Ace of Spades ngakulandela ngalandelisa nge-Township Lingo eka Joint Pusher base ngagcina ngalenke dukusha yamanje IONK eye Revivolution bafethu kuyafuneka ukuthi phela sibalance lo mculo awuthi sibuyele endabeni okay ke bafethu nge 16 eh zikaJune njengoba besengishilo ishow imiqala ukuthi kuzobe kuyi-Youth Art Festival awuthi ngokutsheleke ukuthi ku-Youth Art Festival kuzobe kwenzakalani eh bafethu sinama artists are between 30 and 40 azoba a performer live on stage i-lineup izophuma kulo leli viki uzobona ama-poster azobagcwela azobatshela ukuthi ubani ozobe kwi-lineup kwamanje angifuni ukudisclose ukuthi ubani ozobe okwi-lineup base bafowethu i-festival izoqala ngo-12 o'clock igcina ngo 10 o'clock ebusuku ngakho ke ngifuna ukwazisa wonke ama client azoba atheka ipart kule festival ukuthi afike ngesikhathi ngoba ke this year sizoba straight izinto zizoba straight if islot sakho siyakudlula let's say sithi uperforma ngo3 wena ofika ngo4 mfethu ngicela uhlale wazi ukuthi angeke usaperforma ngoba isikhathi sakho sizobe sisidlulile and sizomesapa neprogram yethu siyacela ke ukuthi ama artist abe professional agcine isikhathi nani enibuya kude siyanicela ukuthi nigcine isikhathi baseke nina ke enizobe nizobukela ifestival iqala ngo12 kodwa you are all welcome ukuthi ngo 11 o'clock ukube siya kuma kuma starting point wethu sizoqala ngemarch ezoba isuka ekliniki enye ipoint izoba isuka kwamongwe sizohlangana kuphi emini market base siya straight to the youth art festival is the york it's the walk to the youth art festival bafowethu anyeke simele ugovernment ukuthi asenzele izinto thina sizozenzela ngesingathi ingakho ke siphusha le festival simotivate nabantu ukuthi bazo display ama skills wabo ke izinto azipheleli lapho if wena ungubusinessman mhlambe kunezinto oziphushayo ufuna ukuzidayisa bafethu ungaxhumana noroderick noma ungaxhumana nami ngendaba yokuthenga istand niyazi-ke ukuthi kuzodingeka ukuthi phela abantu abazobhayisa izozonyana ama-refreshments bomazimba wise cold drink wise meanwhile abantu babukele ishow so if wena ungubusinessman ungafuna ukuzothengisa ku-youth art festival ngicela uxhumane nami usubmalwela or uroderick nation bafethu asibeni fair phela bafethu i-youth art festival kunemali espendiwayo lapho wena ungabe usuthi uvela-ke usuvela phela nawe um eh, eh, nestendi sakho uvele usibeke ngaphandle kwegate noba futhi asikufuni lokho sifuna ukuthi ungene ngaphakathi there is a fee okumele ukuthi uyibhadele then from 12 up until 10 o'clock uzabe uzenzela the way ufuna ngakhona ungafuni lokhu sixoshexosha lapha ngaphandle asifuni ukuzoxosha bafethu sifuna ukuthi nize nizwakale sizoncebeleka sihlale phansi if une chemchair futhi ngiyakuadvisa ukuthi uzwakale nayo naloyo chemchair baseke okunye ke ofanele okwazi nge youth art festival bafethu ukuthi this year unyaka wayo westream sizobe sine fashion show ezobe iphushwa unhlanhla niyazi since iqala i-youth art festival ubeka luka ahamba nathi angasipheleli inhliziyo noma phela besimfaka ebusuku kodwa bekahlala akhona this year futhi sizo-includa nama-drums kuzobe kunama-out i2 abhedlela ngama-drums sizobe sine-kwaito hip hop gospel yeyi zizobuya ngifreestyle so if uyazi ukuthi Eh, eh yini into egrand for wena uzobe uda kwi youth art festival and bafethu ngithanda futhi ukubonga isupport yabantu bala emloto na around imloto for ukusupporta ihustle yama artists asemloto since 2014 abafethu basupporta nisupporte i-youth art festival isesengale ngasenzunza seza seza nayo la ematimba and still nisasupporta bafethu singangako-ke sithanda ukubonga kakhulu so ngo-12 o'clock urodrick uzobanikeza ispeech and welcome ukuthi welcome to the youth art festival meanwhile mina usap malwela mospacini ngizobe ngisegeyidini nginibingelela meningena ngithi ye ye rawubona ye ye rawubo rawubona bafethu awuthi ngiye kukubalabala-ke ngenye inhlanhla futhi ishow yanamhlanje bafethu anyeke ibe yinde ngaleyo ndlela ngoba-ke bengizobe ngikutshela nge-youth art festival kusho ukuthi le show le namhlanje it's only dedicated to the youth art festival sike sarana nama-polsi-ke phakathi neviki ukuthi abantu bagese ukuthi ama-artist azoba yingaki abantu bagesile kodwa like bayayimesa leyo lele bayayimesa leyo namba mina into engizokutshela yona ukuthi it's between 30 and 40 basukuba nama-djs awu-5 so zizobuya niyabona nani i-lineup inabantu abaningi njengoba besengishilo before ukuthi ama-artist sicela ukuthi afike ngesikhathi nawe umbukeli sicela ukuthi ufike ngesikhathi ukuze phela ungazokumesa izinto eziningi yangifrestana and this year siniphathele nabantu abaphuma e-cape town siniphathele abantu abaphuma e-rusty dusty nizobona from kusasa ngizobe ngikhipha okay ngingathi from kusasa from ngey-24 zikameyi sizobe sikhipha ama-headline acts nizobe nazi-ke ukuthi obani abazo-headliner e-show and futhi wobani abazobe bangama-supporting acts yangifrostan um ah, emloto ngiyacabanga ukuthi sinama-headline acts awu-10 no not 10 awu-8 bala emloto 8 headline acts from mlt base amanye-ke lawa-ke aphuma ngaphandle bafowethu this is gonna be the biggest event that you've ever ever attended la emlodo yangifrostana dala sattend ama session kudala sattend ama show kodwa le hmm. izobe inkulu ukuzidlula zonke why because festival youth art festival bafethu ungasilandela ke na ku social media sine page yethu ithi youth art festival bafethu senicela ke phela mhlambe ukuthi nisipromote nani bese nibhala mhlambe mubhala ipost yakho sicela ukuthi ekugcineni lapha ufake leya youth ithi ithi ithi ithi ngiyibeke kanje uthi hashtag YAF access code 16016 uyazi i-youth art festival bafethu eh kwamanje ke awuthi ngeke ngithathe ingoma mengibuya la ngizobe sengenivalelisa njengoba bese ngishilo ukuthi ishow namhlanje ngeke ibe yinto it's all about i-youth art festival ngakho-ke angeke ngilokhu ngibalabala ngento yodwa ngiyiphinda kaningi kaningi into engizovele ngiyenza kwamanje ukuthi ngokushaya ngomusic kwamanje awuthi-ke ngijike awuthi ngibone ukuthi ngizoyapha oh okunye-ke bafowethu i-episode ezayo bekumele ngabe izophuma sininini kodwa ngicabanga ukuthi izojumpa iviki eli-1 then ngizobe ngikutshela nge-africa month because umay it's africa month so ngizobe ngikushaya ngama-artist aphuma le kuma-afrika ngithi nizitshela ukuthi mhlawumbe ngiphethe i-local kuphela no no ngiphethe ne-afrika yamforostan this is international le ipiki nefosholo kwamanje bathi silalele uculex ahamba nosuprim nosupreme bathi music and it feels so good. Yeah, yeah. Help me with the music. I my record. This method took a while to get perfected, cause by in the flow, you choke on binary codes. Fully digital, high definition, hieroglyphic. Strictly programmed to continuously rip. Land on niggas like a pilot in the cockpit. Under the radar, can't nobody stop this. So let go like a bow and arrow. Hit you with some funky feel down to your bone narrow. Kulak still jams like traffic, so go slow, feel the kick damn G the buffaloes. When it comes to this rap thing, I'm that nice, precise. The rhyme lines coincide like train tracks. On wax, I'm never whack. Check the format, pen and page contact. Fresh content. Music, I feel I know you trying to get paid, but where's the real bangers? Oh, listen, I ain't dissing, but some of y'all need to step away from the microphone. Don't come back to your pubic hair grown, or I'll send you back like Urkel. Steve, go home. I got the chromosomes to rock a crowd like the Flintstones. Enter your dome, yeah, I got you in the zone. This ain't hip hop, this is hip hop music. I eat, sleep, drink hip hop, and I pursue it from the dungeon. Boom bap to radio tracks. Never half step, cause real heads always listening. Uh, with the ears on the speakers of what you heard, hip hop for truth seekers, true speakers with no bull black. I stay on you like I'm off jog strap. Music, I feel the pain. Hit me with the cool sound, and it makes me feel alright. Hit me with the music, hip hop, hip hop. bafowethu uCoolX loyo ohamba noSupreme bathi music nazi-ke bafowethu sesifike ekugcineni kweshow siyabonga ukuthi nilalele ipiki nefosholo namhlanje bafowethu benginiphethele i-episode lapho engikhuluma khona phela nge-youth art festival ezokwenzeka ngomhla ka-16 june 2016 nangifrostana khona lapha ematimba or oh, best sports ground bafethu eh siyabonga-ke ukuthi nilalele ipiki nefosholo kwamanje bafethu ningasithola ku-facebook ku-radio piki nefosholo it's facebook radio piki nefosholo baselinye page yi piki nefosholo extra base ungasithola futhi ku website yethu piki nefosholo.co.za ungakhohlwa still usengakwazi ukusubscribe ku tune in ungasubscribe ku iTunes ungasubscribe ku Stitcher ungasubscribe ku eh Player FM bafethu bona vele usetshe upiki nefosholo radio piki nefosholo or piki nefosholo podcast baseke uzosithola vele usigugule bafethu si everywhere on the net bafethu siyabonga-ke ukuthi nihlale nathi okwamanje-ke sengiyaphuma anginishiki nodwa ngizonishiya ngengoma yama-out wasevalo omunye uphume elimpopo kahle kahle angifrostana kodwa ubased evale kwamanje ngiyamfrostana so awuthi-ke ngikukhumbuze kancane before ngihamba 16 June bona ngiyacela leyo date ifake eh, eh ifake kwi reminder ukuthi ik reminder bafethu 16 June iMloto Youth Art Festival itikiti lithengiswa nga20 bucks ungalithola kuThula Funvake eh ku MJ Smalls John the Poet himself Submalwela Mo Spacing and Roderick Nation bafethu ungasithinta futhi kwipage yethu Muloto Youth Art Festival baseke ungashiya imessage yakho lapho o ungabhala irequest yakho kuyiwall yethu ngeshwa ke bafethu angiboni ukuthi sisazokwazi ukuthatha amanye ama performances sesinama artists are more than enough ukuzoperforma sizonikhiphela i-lineup uh, in these coming in these coming days or coming weeks baseke sizok sizokutshela futhi ukuthi ungawina kanjani ama-free tickets there's only 5 available bafethu oh, la last week ngizamile ukudlalanyana iquiz nyana kodwa akekho oyithole right sizobuya futhi bafethu kodwa into engani-advayisa ngayo ukuthi nithola amathikithi wenu nikwazi phela ukuzosapota i-local talent bafethu niyazi ukuthi emlodo sigcwele ngabantu abanethalenti so it's up to us ukuthi sibathathe sibaphushele phambili thina we have played our part sintshelile ngemoloto youth art festival futhi ipiki nevasholo izobe ikhona lapha who knows we might broadcast live so if uzabe ukhona around shaya indiya ungishaye ukuthi ekusese sabmalwela ngikuzo uthi ungabroadcaster live mina ngifuna ukushaya i-shoutout nyana mhlawumbe uzoshaya into ezincane nyana obabingelele ekhaya or le kude lapho singabazi khona kwazi wena bafethu anginishiyi nedwa nginishiya ngo-antidont wahamba no-phonetic Música Hey yo, firstly it haunted me, honestly bothered me Cause the love that I've given has scorched me and left me irreparably Melodies are enemies, they just trap me in this chemistry It's heavily sedating how we heat and pack this energy This is a very potent remedy, therapeutic and heavenly Punch of positive energy that the music is sending me Delete concept of enemies and revealing my sanity Took me levels and places the world never yeah, revealed Cousin is pretty lovely, how I relate to the melody Till the death of me, I'ma keep teaching this prophecy Build the craft after me Creating a stronger synergy Impacting calories Straight from the heart to the arteries Until they border me I'ma keep jumping these boundaries And removing the obstacles Walk you over my gallery The truth is talking me It's in content delivery The antidote perfection On the common health and mystery for the love The craft, the passion for this art You yeah. give it all Sending these messages above The peace, the cracks When we chilling, sharing blind And we spreading our thoughts Sending these sentences with love It's for the love, the craft, the passion for this art backyard Giving our all, sending these messages above The peace that cracks when we chilling shit around And we spreading our thoughts, saying these sentences with love They say move along with time, that type of hip-hop is dead But we give them middle fingers cause we know that love is shared Just because it's not all over the TV and radio The media yeah. despises cause they can't tell us oh. to kill you They customize these people into turning them to heroes The sequel of mankind, power to the people How about we give it to the streets and let them feast on And bridge songs, shoot them to the soul soldiers, those who lead on. And yo, it's on now, and I urge you never to bow down to any type of slavery. We bring in the true sound. We cut respect to all the soldiers aiming to shake cross and give them to those cats, those who hungry to gauge now. From Mufftown, streets of PLK to the V-Town, we aiming worldwide, knock you down in the first round. From J-Sack down East Strand, humbly blaze cats on street class, life is uh, shown on the heat match. The, love, the craft, the passion for this art, you give it a all, sending this message is above. The peace, the cracks when we chilling, sharing wine. And we spreading our thoughts and in these sentences with love. It's for the love, the craft, the passion for this art, yeah. We give it our all, sending these messages above. The peace, the cracks when we chilling, sharing wine. And we spreading our thoughts and in these ah. sentences and with love. for the love, the craft, the passion for this art, yeah. We give it our all, sending these messages above. The peace, the cracks when we chilling, sharing wine. And we spreading our thoughts and in these sentences with love. It's for the love, the craft, the passion for this art, y'all giving our all, sending these messages above. The peace that cracks when we chilling, sharing ground. And we spreading our thoughts, sending these sentences with love.